ser de Davi que ele cantava os salmos de modo a animar o rei. Han lyttede oftest til David, sådan så han kunne komme i bedre, eller hæve sin egen stemning op, hvor Ari... han lyttede til salmerne. Aristóteles narrava que costumeiramente Sócrates e Platão, seus mestres antecessores, Aristóteles. Metade de cada um. <laughs> Aristóteles e costumava narrar que costumeiramente Sócrates e Platão Aristóteles plaier et facile et eh, Platão ou Sócrates costumavam recolher sim estados de profunda melancolia plejede at henlægge sig selv i en dyb melankolsk tilstand onde ele acreditava que ele, eles entravam em contato com seus daimons ou daimonias hvor de troede at de kom i kontakt med deres dæmoner a palavra grega, que originalmente significava apenas espírito e que foi usada para significar demônio. Uh, øh, dæmon kommer fra det græske daimon, som uh, oprindeligt betød ånden. Mas que também serve para designar espírito, e na verdade Aristóteles referia-se aos seus anjos de guarda, seus espíritos guardiões. Undskyld, jeg laver en fejl. Ordet betød dæmoner, men som dengang betød øh, ånden, eller skytsengel. Então nós queremos demonstrar que a depressão é muito antiga e mesmo sendo antiga, a depressão não nos incapacita, porque muitos homens da história, apesar de depressivos, puderam dar um grande contributo para a humanidade. Så kan vi se, at depression ikke er en ny sygdom, men at trods det at være en sygdom, så er den ikke totalt invaliderende for mange store navne i historien. trods deres depressiv tilstand har bidraget med noget stort til øh, menneskeheden. Ja, depression depressão é um mal verdadeiramente. For depression er en, en, en dårlig tilstand. Mas corroborando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Men ved, øh, ved at fortælle jer, øh, eller bruge, ved at bruge nogle ord, vi finder i evangeliet ifølge spiritismen. Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Gud tillader kun det onde, fordi, når han, fordi han ved, at derfra vil der opstå en, et endnu større gode. Então, se nós descobrirmos o que a depressão está nos ensinando, så hvis vi opdager, hvad depressionen er ved at lære os, nós vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. vil vi kunne øh, foretage et stort hop i vores åndelige udvikling. E mesmo depressivos poderemos fazer grandes obras. Og selvom vi måske er depressive, så vil vi være i stand til at udføre et stort stykke arbejde. Como todos esses grandes gênios que nós já citamos, som alle disse store navne, historiske navne vi lige har nævnt før. Os historiadores também demonstram que Michelangelo, o grande gênio da, da pintura e da escultura, era depressivo. Historikerne fortæller også, at Michelangelo, den store kunstner, historiske kunstner, han var også depressiv. Leon Tolstoy, um grande gênio russo que tinha um QI de 190, também padecia de depressão. Leon Tolstoy, eh, som I kender, <laughs> russisk, af russisk oprindelse, han havde en, en QI Kuai på 190, men han var også depressiv. William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história. William Shakespeare, den store dramaturg. Pelos seus personagens, Hamlet, o príncipe dinamarquês. Uh, via sine uh, oh, hvad kalder man figurer, Hamlet for eksempel, uh, den store dansker como também por Lady Macbeth, outra personagem. Eller et é, andet é, é, af, de hans karakterer, Lady Macbeth. Lady Macbeth. Det er sikkert kendt af danskerne her. Demonstrava que também sofria de episódios de depressão através das, das suas peças. Han viste, at han også led af depression via sine øh, stykker. Virginia Woolf, a grande literata. Virginia Woolf, den store literatura. ja. Diz o seu esposo que antes de desencarnar, falou sem parar durante três dias. Hun fortalte sin, øh, eller hendes mænd fortæller, at øh,